yao wapo ambao huliwathibitikia upotovu basi tembeeni katika ardhi muangalie ulikuwaje mwisho wa wanaokanusha. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Hata ukiwa na pupa ya kutaka kuwaongoa lakini Mwenyezi Mungu hamuongoi yule anayeshikilia kupotea wala hawatapata wa kuwanusuru wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakinna akthara an-nasi la ya'lamun na wanaapa kwa Mwenyezi Mungu ukomo wa viapo vyao kwamba Mwenyezi Mungu hatomfufua aliyekufa kwani ni ahadi iliyo juu yake kikweli lakini watu wengi hawajui. Liyubayyina lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin, ili kuwabainishia yale waliyokhtalifiana na ili wajue waliokufuru kwamba wao walikuwa ni waongo. Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun, kauli yetu kwa kitu tunachokitaka kiwe ni kiambia kuwa, basi kinakuwa. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Na washirikina wakasema kwa inda na ukosefu, lau kama Mwenyezi Mungu angelipenda tumwabudu yeye tu peke yake na tumtii kwa anatuamuru, basi tusingeli mwabudu mwenginewe wala tusingeliharimisha sisi wenyewe kitu harimisha yeye kama bahira na saiba. Na hii ni hoja potovu wanaoitafutia njia katika ukafiri wao. Na makafiri waliokwisha tangulia walitoa hoja kama hizo baada ya kuwapelekea mitume wetu wakaamrisha tauhidi, yani kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kumtii yeye na wakawakataza ushirikina na kuharimisha asivyoharimisha Mwenyezi Mungu hoja ikasimama dhidi yao. Na mitume wetu wakatimiza tuliyoamrisha wayafikishe na juu yetu kuwahesabu wao na mitume hawana jukumu zaidi ya hayo. Na kila umma tuliwapelekea mtume awambie mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake na jitengeni na kila jabari mharibifu na wafikishie ujumbe na uwaongoze basi kikundi kikasikiliza uongozi na kikafuata na Mwenyezi Mungu akakiongoa kwa kuwa kijitayarisha vizuri kufuata njia iliyonyoka. Na kikundi kingine kikapuuza kusikia haki, kikastahiki kwenda njia potovu, na Mwenyezi Mungu akakipelekea adhabu. Na ikiwa nyinyi washirikina wa maka na shaka na haya, basi tembeeni katika nchi za karibu nanyi, muangalie, mzingatie nini kilichowashukia wanaokanusha kina Adi na Thamudi na Kaumuluti na vipi kwa hasara yao na hilaki yao katika mwisho wao Ewe nabii ikiwa una hamu mno ya kuongoa washirikina katika watu wako kwa kutumia ukomo wa juhudi yako basi usihiliki nafsi yako kwa huzuni ikiwa hayo yatakayo hayawi kwani hao wamekwisha milikiwa na matamanio na Mwenyezi Mungu hawalazimishi kuongoka waliohiari upotovu na kushikilia kwani yeye huacha wajichagulie wenyewe nao watapata malipo yao. Nayo ni adhabu kubwa na wala hawatapata siku ya kiyama wa kuwanusuru na kuwalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na washirikina juu ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu wameongezea kuikanusha siku ya kiyama. Wameapa ukomo wa nguvu zao za kuapa na wakakazania kwamba Mwenyezi Mungu hamfufui aliyekufa. Nao ni waongo katika viapo vyao na Mwenyezi Mungu atawafufua wote. Kwani yeye amechukulia ahadi mwenyewe na Mwenyezi Mungu kabisa atakwenda kinyume na ahadi yake. Lakini watu wengi miongoni mwa makafiri hawaijui hikma ya Mwenyezi Mungu katika kuumba ulimwengu na kwamba yeye hakuumba kwa mchezo tu wala wao hawajui hisabu yake na malipo yake. Hakika katika uadilifu wa Mwenyezi Mungu ni kuwatawafufua wote baada ya kufa kwao ili ipate wadhihirikia hakika ya mambo waliyokhtalifiana. Waumini wapate kujua kuwa wao wako katika haki na makafiri wajue kwamba wao walikuwa makosani kwa kumfanyia Mwenyezi Mungu washirika katika ungu na pia ni waongo kwa kuwapa kwao kwamba Mwenyezi Mungu afufue aliyekufa na ili yote makundi mawili yapate malipo yao kwa kujua na kwa sababu zake. Na kuwafufua watu siku ya kiyama si jambo zito kwetu hata hawa makafiri wakayaona hayawi. Kwani sisi tutakapo kitu kiwe hatuna haja lolote ila ni kusema tu kuwa na kinakuwa kama tutakavyo.